misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate ad vitam aeternam. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.